amatae adolescantoi sanae plen Neniu prudenta homo povus dubi che la plei bona flanco de medicino estas la preventa medicino. Intensa scienza esplorado, serce de novae diagnosae cae curatsae rimedoi dum la lastae iardecoi, conducis al antaue appenau imagitae solvoi por homae malsanoi. Tiu, sen dube, estas unu el la factoroi quiui pli altigis la perspectivon de homa vivo longo en la tuta mondo. Tamen, medicinistoi sen lace plu serciadas eblezoin preventi tiuin malsanoin kiel plei taugan voion. Num la lasta iaroi, tiui esploroi pri prevento concentrigis principe je vivo stilo relate dieton kai corp exercoin anco pritio medicinistoi iam ne dubas kai constante gin recomendas al la pacientoi sed uno nova elemento aldonigis lasta tempe al la listo de preventai factoroi temas pri io kion la medicino curiose ignoris dum longa tempo, la amo. Ordinare homo iam credis che amo resanigas, sed citio restis exter la campo de scienzo. Gis nun. Shaine, tiu antau iugio iom post iom malaperas, cae ancau curacistoi comensas accepti la revolucian efficon de amo. La tre prestigia usona associo de la coro, a ho en la angla lingvo, decidis analisi per amplexa studo la efficetson de amo ie cor malsanoi. Gi in turnis alla unua amo de ciu homo en la vivo, tiu cion oni ricevas heime, flanque de familianoi. Cai ci concludis che la amo ricevita dum la unuae vivoiaroi grave influas la coron cae la metabolon dum la plencrescula vivo. Exemple, relate al diabeto cae cor vasculae malsanoi. La esploristoj analizis 3478 voluntuloin ie la agio de dexes iaroi cae acompanis ilin dum pli ol du iar decoi inter la iaroi 1994 cae 2018. Ili registris quim psicaen aspectoin senton esti amata, appartenetson, felicion, mem estimon cae optimismon. Poste ili relatigis tiuin aspectoin al factoroi ie metabolo cae cor malsanoi, colesterolo en la sango, sangpremo cae corpo maso, ciam la partoprenantoi estis inter la agioi de dudec cae tridec iaroi. La datumoi montris che adolescentoi con quar au quin positiva e psica e havis pli altan chancen pri bona cor metabola sano e ses de procentoi e la plen cresca acho uno e la esploristo e declaris ni estudajo sugestas che mensa sano povas esti same grava kiel dieto kaj corp exercoi por la cura san stato, principe inter iunae homoi. Reservu iom da tempo ciu por memorigi vien idoin che vi amas cae prisorgas ilin. Tio contrauas stresson, helpas al prenon de sanae cutimoi, cae evitigas tabac fumadon cae misnutrigion. Iui medicinistoi nun tempe valorigas tien aspectoen de la viv stilo. Bona familia etoso, bonai amicoi, cae bon volemo cae toleremo relate in homoen, estas sintenoi nepre gravae por la sano de ciui.